Homoi imitas simioin. Homoi estas sociai estuloi. Ciam, exemple, aliai ridas, tiam ili ofte kun ridas. Unua foie nun faculoi studis tiun infecton trans specioi. Homoi, kiwi vidis feliciain au furiosain simioin, imitis spontane cae sen conscie ties visaces primoin. Che multa spezioi e povas ecconi kai imiti la emozian staton de sam speciano tio estas conata. A homoi, tio estis observata exemple jamce orangutangoi hundoi kai suricatoi. Emozia mimicro La senconscia imitado de la corpa lingvo cae de emozio de la vida al vidulo estas considerata ciel grava aspecto de la homa empatio. Ciu homoi tamen ancau spontane ecconas la emozian esprimon de nehomai primatoi cae ec imitas gin, tio gis nun ne estis esplorita. Precise tion nun post faris te amo de psicologoi ce la Humboldta Universitato en Berlino. Por la jus aperinta studaggio, oni montris al pli ol ducen partoprenantoi malongain filmetoin de cimpanzoi, orangutangoi, cae de aliai simioi. La bestoi tie esprimis diversain emotiaen statoin, cun afabla, ludemezza visaggio, cun minazza gesto, au cun neutrala esprimo. Dum la test personoi observis la filmetoin, estis filmatae iliai proprae reagoi per retae cameraoi post ciu filmeto ili devis indici ciuin emozioin la simioi estis esprimintai, ca ciel forte ili estis sentintai tion. La resulto montris, che la homoi povis tre bone distingi inter positivae ca negativai emoziae statoi de la simioi. En ambau casoi la simioi montras CE mal fermita buscio si in dentoin, clarigas la studestrino. Al la ludemezzae visaggioi, la parto prenantoi attribuis tamen tendenze la emozian staton felicia, al minazzae gestoi tendenze furiosa. Cain en TION, la priugia analiso della red camerae registrajoi mm. montris che la test personoi imitis la emozie esprimoin de la simioi spontane cae sen conscie, exemple per frunto faldado, tirado de la lipoi, cae levado de la vangoi. Iu pli bone ili estis taxintai la esprimon de la simioi, des pli forta estis ancauda imitado. La homa capablo al empatio cae al spegulado de emozioi estas laula esploristoi profunde en radiciginta, cae funccias ancau exter la propra spezio. Mi esperas che tiu studajo helpas alla homoe pli forte estimi bestain emozioin cae ecconi la similezzoin, diras la psicologino, cae invitas al shangio de perspectivo. Al perspectivo ciu metas ciuin vivuloin en da centron de moralae pripensoi, an statau consideri ilin exclusive el la vido de homae interessoi en epoco de pli rapidigianta detruado de vivo spazoi cae fortega perdo de biodiversetso, tiu ec cono havas decidan signifon.